Do të vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut të madhëruar me takimin tonë të shtundave përmes kësaj mënyre domethënë live përmes uh, syrit të kamerës dhe përmes ekraneve të juaja lusim Allahun xhel-le ve ala që të na mundësojë që edhe njëjtat gjëra t'i bartim edhe në versionin e takimeve fizike në xhami sikurse kemi qenë edhe më herët, që të normalizohet situata, të largohen pengesat dhe të vazhdojmë normal edhe me aktivitete dhe me jetën tonë në përgjithësi. Derisa të ndodhë ajo, ne duhet të vazhdojmë të punojmë, të angazhohemi dhe duhet që vazhdimisht të jemi ë të kyçur dhe të lidhur me fjalët e Allahut xhel-le ve ala dhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi duke uh, folur do të thotë për uh, betimet hyjnore. Jemi duke folur për surët e Kur'anit ku Allahu xhel-le ve ala është betuar. Dhe kemi thënë se kjo temë është shumë e rëndësishme. për shumë arsye që i kemi përmendur në fillim atje, mirëpo po i përsërit edhe dy gjëra vazhdimisht që ta kemi parasysh temën që po e trajtojmë. Allah betohet në diçka dhe Allah betohet për diçka. Të dyjat janë shumë të rëndësishme. Në çka Allah betohet? Betohet Allah xhel-le ve ala në gjëra madhore, e që për neve kanë rëndësi të posaçme. Por për çfarë Allahu betohet? Betohet për tema të mëdha. Ne kemi nevojë për tema të mëdha. Ne kemi nevojë për ë ë seriozitet. Ne kemi nevojë që të shpëtojmë nga temat e parëndësishme që nuk na takojnë, nga muhabetet e kota, nga fjalët e tepërta, ngase jeta po shkon ndërsa mundësitë po na ikin. Dhe ne, ndoshta shpeshherë po e gjejmë veten duke u marrë me tema të panevojshme, të parëndësishme, mos të themi të dëmshme banale e kështu me radhë. Andaj, Kurani është ai që na edukon në këtë aspekt, na e kthen seriozitetin, na e kthen vullnetin, na mundëson që ta menaxhojmë kohën, ta shfrytëzojmë potencialin dhe energjinë, ku duhet dhe si duhet dhe për çfarë duhet. Prandaj një nga përpjekjet tona që të orientohemi në këtë drejtim është edhe të folurit për betimet e Kuranit. Ngase kur betohet Allahu në diçka, jam i kuptuar se diçka qenka shumë e rëndësishme. E po neve kjo po na duhet. Neve po na duhet që jeta të jetë e rëndësishme. Neve po na duhet që të na bëjnë përshtypje tema të mëdha, punë të mëdha. e të largohemi nga gjërat e ulëta, të panevojshme që po na shkaktojnë edhe plogështi, edhe dëshpërim, madje edhe acarime në raporte e shumë e shumë probleme të tjera. Surja që sonte kemi takim me të është një sure që nga emri i saj e deri në fund me të vërtetë flet për temë të madhe. Kaptina El-Kijame. Kaptina El-Kijame është kaptinë që është në xhuzin, në pjesën e njëzet e nëntë të Kur'anit dhe është sure e Mekës, ka zbrit në Mekë. Edhe në këtë sure Allahu xhelle ue ala betohet, por betimi i kësaj radhe është pak më ndryshe. Është më specifik, është më i veçantë. Dhe nuk është sikurse betimet e tjera që kemi marrë deri më tani. Dhe dallimi i betimit në këtë sure është domethënës Dhe ka mesazh shumë të rëndësishëm për neve. Prandaj po fillojmë me surën El-Qiyama. Allahu thot la uqsimu bi yawmil qiyama. Wa la uqsimu bin nafsil lawama. La uqsimu. Në përkthim mund të themi betohem. Me që nuk kemi e, mundësi të përkthejmë ndryshe, së paku në përkthim të parë dhe fillestar. Këtu kemi la uksimu. Domethënë kemi një formulim tash të veçantë të betimit. Për çfarë bëhet fjalë? La në gjuhën arabe është pjesëz që përdoret për mohim. La, jo. Kasem, uksimu, është betim. Domethënë, në përbërjen e, po them kushtimisht, këtij togfjalëshi, të dy fjalëve la edhe uksimu, nuk kemi betim, po kemi mohim betimit, nuk betohem në esencë. Përkthimi shqip është nuk betohem. Po mirë, na tham betohem. Nga metodat e të betuarit tek arabët, meqë Kur'ani është në gjuhën arabe, është edhe nganjëherë betimi me mohim, jo me pohim. Domethënë, wallahi, është betim me pohim, Po betohem në Allahun. La uksimu është betim me mohim. Çfarë dallimi kanë? Dhe kur përdoren këto? Nganjëherë njeriu betohet vallahi, për shkak se, domethënë, pala tjetër ndoshta, ka nevojë, ka nevojë për një e, argument më të shtuar, ka nevojë për diçka më të veçantë për ta bindë, ka nevojë. Ose tema ka nevojë e kështu me radhë. Nganjëherë për shembull, gjërat janë të qarta shumë. Gjërat janë aq të dukshme. Domethon aq të pranueshme, aq të kuptueshme sa që është e tepërt m'u betu. E tepërt m'u betu. Për shembull, nëse është ditë Dhe ne themi, pasha Allahin ditë është. Ne nëse u betum, po s'pat kuptim, domethënë, është diçka që është e qartë. Që... Prandaj, arabët e kanë përdor mohimin për betim. Janë betu, kjo betim është. Por e kanë përdor me llojin e mohimit për të treguar se ajo për çka po të betohna. Aq është e qartë, aq është e pranushme, aq e kuptushme, sa që nuk ka nevojë m'u betu. Por po betohem prapë, për me e mbyll çdo hamendje dhe çdo diskutim. Andaj Allahu xhalla wa ala thot la uqsimu bi yawmil qiyama. Po betohem në ditën e gjykimit. E ju dini shumë mirë se nuk ka nevojë të betohem për ditën e gjykimit. Çështja tjetër kemi se në betimet e mëhershme kemi pas betim, domethënë në atë çka Allahu betohet, dhe kemi pas pjesën e dytë për çfarë Allahu betohet. Për shembull patëm në fundin, surja Mursalat, wal mursalati urfa, Allahu xhalla wa ala betohej në meleket që kanë mesazh, apo në erëra që bartin, domethënë, mesazhe të caktuara që kemi shpjeguar. Dhe me radhë pastaj, Fal asifati asfa, wan nashirati nashra. Allahu betohej me radh, për çka? Inna ma tu'aduna la waqi. Se ajo për çka Allahu xhalla wa ala ju ka fol, do të ndodh, domethënë patëm a, në çka betohet edhe për çfarë betohet. Këtu as nuk e kemi mënyrën e të betuarit, domethënë të ngjashëm me tjerat. Po as nuk e kemi për çka Allah betohet. Po, e kemi këtu betohem në kiamet, për çka? S'ka. Domethënë qenka interesant surja Kijame. Mos po Allahu po thot, njerëzit po të ishin në natyrshmëri të pastër, po të ishin njerëz të sinqertë, do të thot, do të konkludonin nga vetja e tyre se duhet me pas kiamet. Duhet të ketë ditë gjykimi. Por njeriu e mohon këtë për arsye që do të cekim më vonë. Andaj nuk ka nevojë për betim. Dhe ajo që e vërteton këtë është betimi i dytë. Wala uqsimu bi nefsi lawame. Edhe betohem në nefsu lawame. Allahu thot nefsu lawame ka disa komente, por është shpirti qortues. Ajo pjesa e brendshme e njeriut që e bren, që e qorton për veprime të caktuara. Andaj kjo pjesë e integruar brenda njeriut që e qorton, e bren, e shtyn vazhdimisht drejt veprimeve të caktuara, edhe pse njeriu e ngulfat, punon shpeshherë kundër kësaj ndërgjegje, por ajo ekziston. Natyrshmëria që e thërret njeriun, t'i kthehet udhës duhur, Ta besojë Allahun tebareke we teala. Natyrshëm njeriu e ka të integruar brenda vetes tij, domethënë bindjen se i keqi duhet me u dënu, i miri duhet me u shpërbly. Porse shpesh herë nuk e gjejmë këtë të realizuar në këtë dunja. Duhet me ekzistu diçka jashtë kësaj dunjaje. Këtë e thotë logjika, këtë e thotë natyrshmëria. Prandaj po betohem, edhe pse s'ka nevojë të betohem. Për çka Allah betohet? Po betohet për ditën e gjykimit me ditën e gjykimit. Kjo është e veçanta e sures Kijame. Allahu po betohet për ringjalljen. Për ringjalljen. Dhe për gjitha proceset e tjera që do të ndodhin ditën e gjykimit, me çka po betohet? Po pikërisht me këtë ditë gjykimit. Dhe Allahu xhelle ue ala për për për përmend se si dëshmitar i këtij betimi është betimi i dytë nefsul lawame. Shpirti qortues. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra. I përket pjesës së parë, Allahu xhelle xhelaluhu po na tregon se Dita e Kijametit do të ndodhë. Dhe njeriu dilema që i ka për ringjallje komentet e dijetarëve, nuk dua ta ju ngarkoj me ato komente, por dua ta marr një koment që është më përmbledhësi dhe më gjithëpërfshirësi. Ky shpirt qortues i kujt është? A është i besimtarëve? A është i pabesimtarëve? A është i mëkatarëve? A është i dëshmi i i i i i i të devotshmëve i kujt është ky nefs? Në nefsin e kujt Allah po betohet? Të gjithë. Të gjithë e kemi ne këtë nefs. Edhe besimtarët, edhe jobesimtarët nefsul levame, shpirt qortues. Të gjithë e kemi, të integruar brenda vetes tonë si balans dhe orientues në jetën tonë. Mirëpo ku o dallimi mes njerëzve? Në përdorimin e udhëzimeve të këtij nefsi, Dikush e bën me kohë, e dikush pasi të ketë mbaruar koha. Besimtarët, sikurse thotë Hasan Basriu, vazhdimisht e qortojnë veten e tyne. Kuptim pozitiv, për ta përmirësu performansën e tyne në devotshmëri, për ta përmirësu fjalorin, për ta përmirësu veprimin, për ta përmirësu besimin, për ta përmirësu veten, gjithmonë e gjen duke qortuar. Andaj thotë Hasan al-Basri rahimullah, besimtari gjithmonë e llogarit vetveten dhe e qorton. Me këtë fjalë që the çka dashte. Pse e the këtë fjalë? Pse e formulove kështu? Me këtë ligjëratë çka dashte ti? Dashte famë, autoritet, sinqeritet, çka dashte me këtë? Po dashte sinqeritet, pse e the kështu pra? E pse pret këtë? Gjithmonë njeriu besimtar është i parahatshëm mrena. Jo, jo vesveseli. Ja, larg asaj. Nuk kam të vesvese. që domthon njeriu duke qortuar vetveten të kalon në dëshpërim. Jo, kjo nuk është nefsul levame. Kjo është vesvese e shejtanit. Nefsul levame, qortues është që realisht gjithmonë, domthon ë ë ë si pasojë e qortimeve të vazhdueshme, nuk lejon asnjëherë të kalon në një lloj konformiteti, rahatie. Mirë jemi na, i qa ka keq, qa ka gjynahqarë, qa... Ja, ja, ky nefsul levame është aq aktiv te besimtari dhe besimtarja, që gjithmonë ia prish konformitetin, atë që thujnë komfort zonën, gjithmonë s'e ja, s'e lan. E gjithmonë e nxjerr nga ajo, nga, nga, nga ajo zonë. Duke synuar gjithmonë ma të mirën, po e bone këto, mo, mo mujshe me bo ma mirë, po, nesër ma mirë. Ke mujt këtë fjalë me thonë ma mirë. Edhe kështu nuk ishte keq, por mund ta formulosh më mirë. Që dikujt ndoshta më bukur t'i sillesh, t'i t'i e t'i drejtohesh, dikujt më me, me dikë më mirë të komunikosh. E kështu me radhë. Këtij fukarasë ia dhe sadakën. Po ke mujt pak më mirë me ia dhon. Ndoshta hala ndoshta këtij ia dhe këtë dhuratë. Në rregull, po ke mujt më mirë me ia dhon. Ma qartë me ia dhon. Tan gjithmonë është në përmirësim e sipër, ky nefsul levame. Mëkatari të qorton dhe i kur mu. Çan këto mëkate, e kështu me radhë. Ktheu te Allahu, lej këto prolongime, lej këto arsyetime. Ose edhe edhe edhe pabesimtarin. E qorton. Por dy kategoritë e fundit mëkatarëve, keqbërësve, po edhe pabesimtarëve, shpeshherë domethënë, ju ndodh që të qortohen, ta përdorin këtë qortim, ta marrin parasysh këtë qortim, ta kemi qartë, ta marrin parasysh këtë qortim, jashtë kohës, kur vdesin, të shohin dënimin, e të shohin qortimin e Allah xhele ue ala, e të shohin hidhërimin e Allah tebareke ue teala, e të shohin shpërblimin që marrin besimtarët, thonë qyr çka ke hup, qyr çka ke bo, qe ku e prune veten, Ky qortim, po s'kryn punë. S'kryn punë. Dhe Allah betohet në këtë nefs që është begati e Allah tebareke ue teala. Kjo është ana e mirë e njeriut që duhet me përdor. Edhe pse njeriu e keqpërdor. E keqpërdor. Prandaj Allah betohet në këtë nefs që nëse përdoret drejt, do të na mban gjithmonë të kyçt të lidhur me jeumul kijame. Kjo është lidhja. Allahu betohet në Jeumul Kijame dhe në Nefsul Levame, shpirtin qortues. Dhe po na tregon se shpirti qortues e ka këtë detyrë dhe këtë funksion. Në qoftë se e përdorni si duhet dhe e funksionalizoni si duhet, do t'ju mban të lidhur gjithmonë me ditën e gjykimit. Sa herë të jeni të shkyçur nga ndikimi i ditës së gjykimit në përditshmëritë e juaja, dijeni se një nga problemet është se ky shpirti qortues është i fikur, ose i heshtur, ose i pandikim. Nuk jemi duke marrë parasysh sa duhet këtë aspekt. Kurse ka njerëz në këtë dunja që ndihen keq, por keqardhja e tyre nuk prodhon efekt pozitiv. Mu pendu. Ka njerëz thotë, vallah, po më vjen keq e bona këto, po s'kam çfarë. Nuk, nuk merr, nuk merr hapa. Shikoj këtë procesin e keqardhjes, fatkeqësisht nuk e lën me përfundu me pendim. Dhe si argument e kemi për shembull, ë uh, ata dy bijt e, dy bijt e Ademit alejhi selam, që Allahu flet për ta. Që janë të njohur ta, nuk ka argument për ta, por janë të njohur, Kabili, Habili. Vllau e ka vra vllanë e tij. Kemi në Kuran këtë rrëfim. Kur vllau e vrau vllaun, e pa çfarë bëri, dhe pa se tashmë nuk po mundet as me, a din as me, me vorros nuk po din as, s'di çka me bo, çka tha Allah? Fe asbaha minen nadimin. Dhe filloi me u ndi keq për këtë punë. Por jo keq Domthon që të pendohet e të kthehet tek Allahu, e të kërkon falje. Jo. Por në fakt keqardhja sipërfaqësore, formale. Domthon çka ndodhi kjo smu dash kjo fort telashe po tash masi e bona. Prandaj, shikoj, Allahu xhel-le ue ala betohet në këtë nafs i cili e ngacmon njeriun. Po, Po njeriu në qoftë se nuk ndërmerr masat e mëtutjeshme, bëhet i pavlerë ky ngacmim. Në dunja bëhet i pavlerë. Mos flasim për të botën tjetër, ditën e gjykimit. Prandaj të nderuar është begati e madhe kjo pjesë e ndërgjegjes së brendshme. Po fatkeqësisht, fatkeqësisht njeriu për interesa të caktuara e injoron këtë natyrshmëri, e lufton këtë natyrshmëri. Dhe kur vije beteja e njeriut tek pragu i natyrshmërisë, tek pragu i ndërgjegjes, kur edhe këtë njeriu lufton, realisht kjo është beteja e fundit për me e asgjësu njeriun totalisht. Se njeriut, Allahu xhel-le ue ala ka vendosur, ka vendosur e, e, shumë barriera, do më për me e, për me e, e, e, e, e, e çnjerëzu, po themi kushtimisht, njeriun. Me kalu pastaj në nivelet e kafshës, që nuk e dallon nga kafsha përveçse pamja fizike, por po kjo pastaj është interesant. E ka vendosur Allahu besimin. E ka vendosur Allahu xhel-le ue ala logjikën e arsyen. E ka vendosur Allahu xhel-le ue ala natyrshmërinë, e ndërgjegjen, që të gjitha janë këto barriera që çdo tendencë për me ja ndryshu trajtën e njeriut do të has në rezistencë. Nëse s'e ka besimin, fillon që të rrezikohet në masë të madhe ngase besimi në Allahun tebareke ue teala është ajo ajo ë ë ë thënë kështjella më e rëndësishme që e ruan njeriun. Ja ruan tiparet njeriut. Ja ruan karakteristikat që e dallojnë nga të gjitha krijesat e tjera dhe e bëjnë me të vërtetë meritor për qenë, domethënë udhëheqës i kësaj që Allahu ka krijuar. Mposhtet! Mbetet kalaja e tij e fundit, natyrshmëria. Natyrshëm njeriu me do punë largohet, natyrshëm. Natyrshëm do punë njeriu nuk i bën. Ndërgjegja e bren nga vetja e tij që s'është kjo bindja jote? Po ti si e bindën kët? Është një betejë e brendshme e njeriut. Edhe pse në aspektin e jashtëm, ai mund të thotë që unë e mendoj kështu, unë e bind kështu, por ai ka betejë të brendshme në veten e tij. Dhe kjo është beteja e fundit. Momentin kur njeriun e mposht epshi i njeriut, epshi egoja e njeriut, ja ka mposht besimin, që s'ka pas të mjaftueshëm besim. Ja ka mposht logjikën. Ngase egoja u kon qaq e fuqishme, fatkeqësisht se ai e ka fuqizu. Edhe ja mposht edhe natyrshmërinë e ndërgjegjen, nuk e dëgjon fare mo. Ata njeriu fatkeqësisht ma nga emri njeri shumë pak i ka mbetë. Duhet ta respektojmë këtë. Erdh një një tek pejgamberi alejhi selam. I tha pejgamberi se unë e di pse ke ardh. Edhe di për çfarë ke ardh me m'pytë. Në mështë, Allahu teala e shpalli. Tha ke ardh me m'pytë për punët e mira edhe punë për punët e, e këqija, për mëkatin. E te mëkati, jo, jo, jo mëkati që është i qartë. Allahu ka thanë kjo s'ban, kjo e ndalume, jo, për këtë normal, se ato ka tekst për këtë. Por për një pjesë të mëkatit që njeriu nganjëherë në hamendje, nuk po di vëlla ban a s'ban, nuk di a m'takon, po m'doket m'takon, janë do dilema që na shfaqen. E çfarë tha pejgamberi sa? Ia dha një mësim që është standard i pandryshueshëm, që i ndihmon njeriut shumë i ndihmon që me i ditë udhët që duhet me ndjek, orientimin ka duhet t'ia mban. Çka i tha? El ithmu ma hake fi sadrike wa kerihte en jettalia alejhin nas. Mëkat është atëherë kur të bren ndërgjegjja nga brenda dhe nuk ke dëshirë me ditë njerëzit për këtë punë. Mëkat është. Andaj është begati e madhe kjo nefsu lewame e brendshme, që Allahu tebareke ve teala me te na mundëson që shpesh herë në mjegullirat e caktuara, në paqartësitë e caktuara, ta dimë ka t'ia mbajmë. A njeriu shtiret në aspektin e jashtëm. Nuk po di vëlla po po më doket, pyte veten. Pyte veten. Brenda, brenda, çka ka? Munesh, dëgjo, njerëzit munesh me mashtru. Wallahi, munesh me bindë dikon që që së mënën. Njerëzit munesh. Ama veten nuk munesh. Se ti e din nga brendia jote se çka është puna. Masnej do punë që i bën njeri, S'ka qef me ditë njerëzit e tjerë. Po mirë me që nuk ki dëshirë me ditë njerëzit e tjerë, pse? A është e njëjta ndjenjë që nuk ki qef me ditë njerëzit edhe kur bën mirë? Nuk a bash qështu. Na ndoshta nuk bëjmë që njerëzit, me, që njerëzit me ditë, ndoshta s'bojmë kështu, jemi të sinqertë. Ama me bo me e marrë vesh njerëzit një punë të mirë, me na lavdru, nuk na bëhet, nuk na bëhet mërzia. Hon për punët e mira po din. E kjo qenka bash punë e mirë që s'ki qef, po e mshef, s'ki qef me ditë njerëzit. Edhe është një ë domethan një një gërryrje e brendshme, të gërryn përmrena, të bren përmrena. Don kjo tregon se diçka nuk a n'rregull. Kërkon pak sqarime pak më të tjeshme, analiza pak më të thella. Pse? Sja me ndë kjo është që duhet me, me respektu. Mos, mos të lejojmë që, domethënë, uh, këtë ushtar, këtë ushtar që na mbron, këtë kështjell që strehohemi n'te, mos të lejojmë të na e rrënon epshi, nën çfarëdolloj arsyetimi, duhet ta rujmë natyrshmërinë e pastër, Kështu, për shembull të nderuar, martesa mes burrit e grues është e natyrshme, gjithë ka qenë kështu. E natyrshme është. Mos të flas pastaj e logjikshme, e fetare, pastaj këto janë tjera nivele, ama në nivelin ma t'ulët të mundshëm është natyrshmëria, nën te s'ki ku shkon mo. E natyrshme është. E natyrshme është m'u shtu lloji njerëzor, m'u martu burri me grun dhe me pas fmi. E natyrshme është, gjithë ka qenë kështu. Prandaj, lufta kundër kësaj natyrshmërie është luft kundër vetë njeriut. Ose flasim për shembull te shembuj tjerë. Besimi n'Allahun, i natyrshëm është, gjithmonë njerëz kanë kërkuar të besojnë diçka. Ngase ka qenë kërkesë e brendshme. Andaj Allahu ka dërguar pejgamber që këtë kërkesë të brendshme, të natyrshme, t'ua orienton ka Allahu tebareke ve teala. E pot njeriu këtë me e fik, edhe me pretendu se ateizmi është ai që e ka bindë, pyete ndërgjegjen tonë, kqyre realisht a është ashtu. Kthehu në veten tonë. Allahu na fton që t'i kthehemi veteve tona. Për të medituar për gjëra. Leje çka thonë tjerët e çka bëjnë tjerët, ndalu vete njëherë. A je sinqert? A je sinqert n'këtë pretendim? A është përnjime bindje? Apo është, apo është, domethënë, interes i caktum, është brand, është trend, është interesant, ama jo që bindje. Ngase ndërgjegja ta jep përgjigjen, ti e din që nuk o bindje. Po ti e din që nuk o qashtu. Kështu të flet. Komunikon me natyrshmërinë. Komunikon me ndërgjegjen. Vallahi është komunikim shumë i këndshëm, shumë i ëmbël. Të ndihmon me dal nga shumë dilema, nga shumë errësira, nga shumë probleme, nga shumë paqartësi, nga shumë mjegullira. Ama edhe kur kjo betejë humbet, njeriu pastaj është me të vërtetë në kriza të mëdhaja. Pse humb njeri këtë betejë? Shiko, njeri thot, Allahu thot në vazhdim të ajeteve, e jahsebul insanu en len nexhmea idhameh, Bela Qadirina ala an nusawwiya banana. Prap e rikthen Allahu në vëmendje dilemën që e sjell njeriu. A mendon njeriu se nuk kena me ja mbledh eshnat? Njeri i sheh eshnat e shpërndame, e thot, qëto ka m'u mbledh a? Qiky njeri, me qëto eshna, a në durët, kom këti ka të ndame, qikjo apet ka m'u bo njeri a? Ja, mos. Allahu thot, përgjigja, Kjo dilema. Edhe pse njeriu me e përdor nefsul leuame, ja jep përgjigjen. Po këto eshna s'jan kon hiç, e i ka kriju Allahu tebareke ve teala. Këto hiç s'jan kon, kush i boni? Allahu xhele ve ala. Pra në, në, në logjikën e juaj, a është ma e vështirë të bëhet diçka nga hiçi, hiç nuk ekziston, apo të ekziston brumi, po pastaj duhet të formësohet. Cila është ma e vështirë? Normal, normal. Ky telefon nuk ka qenë. Njerëzit e kanë shpik si telefon. Normalisht, Allahu tebareke ve teala i ka mësu, ka, ka, nuk e kanë kriju njerëzit. Po e kanë shpik, e kanë shpik si pajisje. Edhe e kanë zbulu funksionimin e kësaj pajisje. Dhe kanë emën ata që e kanë shpik. Normal. Dhe kanë meritin e tyne në mes të njerëzve. Dhe tani kemi mjeshtër që kur e kan, masanej jan msu qysh funksionon, qysh ban, çfarë pajisje ka, kështu me radhë. Edhe e ndreqin, e rregullojn. Tash, cila ka qenë ma e vështirë? Nga hiçi, hiç s'ka pas model qysh me bo, duke kombinu, duke bo, a tash kur e kena model me bo, për shembull modelin e dytë, e tretë e katërt. E para ka ma problem. Logjikisht. Dhe Allah, ejahsebul insanu el-len nexhmea idhameh, pse a menon njeri që s'kemi me ja bashku, bashkë eshnat, bela, gjithësi, jo veç e shëtë, ka dirina ala e nusëvuje banane, ma dje, edhe këto majet e gishtrinjve kena me ja, sjellë në formë më të përsosur të mundshme. Allahu thot o njeri që po e konteston fuqinë e Allahut tebareke ve teala. Kontestimi i kësaj fuqie të Allahut tebareke ve teala nuk buron pi vetes tone, nuk je ti ky. Valla, kjo më në gjë valla, shumë është, shumë është goditje vetëdijesuese për çdo njeri. Allahu po nuk je ti ky. Jo, jo. Ti natyrshëm s'e mohon Allahun. Ti me përbërjen që e ki, nuk është e mundshme me kontestu fuqinë e Allahut. Nuk është e mundshme me përbërjen që e ki. Dikush prej jashtë ta ka prish sistemin e të menduemit. Dikush prej jashtë të ka të ka të ka ë çrregullu, dikush prej jashtë Ti në esencë, nuk mund është. Ngase ti i ballafaquar me fuqinë e Allahut ditë për ditë, në kuptim të jo, jo luftimit, ballafaqimit, po çdo ditë ti e shef fuqinë e Allahut te ba në veten tonë. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Edhe në veten e juaja nuk po shihni. Shikoje këtë dorë, qysh lëviz. Shikoje këtë kamë, këtë mendim, këtë. Mrekullushme. Shikoni sa, sa ka arritë sot, për shembull shkenca, me zbulu nga, nga fshehtësitë e krijimtarisë te njeriu. Dhe këto janë të mahnitshme. Edhe pse vet shkencëtarët e kanë pranu se rruga për ta zbuluar në tërësi njeriun është shumë e gjatë, ndoshta edhe e pafundme. Sa funksionimi? Ti nuk e din këto nerva qysh janë kështu të kombinuar me ana, nuk e din. Allah ky truni si funksionon. Është është është i mrekullueshëm. Shiko, na mahnitemi me, me shkencën. Kanë zbulu këtë, kanë kur shohim çka kanë bo. Në esencë e shohim të nderuar vëllezër e motra, në esencë e shohim se, çdo zbulim që njeri e ka bo, realisht, realisht në esencë është kopje e një krijese të ngjashme që ekziston jashtë. Për shembull, mos kishte me pas zogj fare, hiq. Nuk ekziston zogj fare. A kishte me mendu njeri me fluturu n'erë? Jo. Se nuk kishte absolutisht me, me perceptu se është e munshme me fluturu. Ama kur e ka pa zogun duke fluturu, shpendin duke fluturu, e ka inspiru Allahu azze ue xhel se ekziston një fshehtësi e caktuar, po e zbulove ti fluturon. Atëherë i ka mësu ligjet e mekanikës, e fizikës, e kështu me radhë, që në bazë t'saj ngritet edhe aeroplani. E shumë shumë tjera që mësim do të rrojë sëvën. Dhe Allahu i thot njerit, nuk është e jotja, nuk është origjinal, ti, ti kur e mohon Allahun, kur ti e mohon fuqinë e Allahut, xhelle ue ala, nuk je ti origjinal, ti si origjinal. Se Allahu xhel-le ue ala shiko çfarë, sa t'përsosun këtë këtë këtë ka kriju. Madje gjurmët e gishtrinjve. Secili i ka të posaçme, miliarda e miliarda e miliarda njerëz. Mbrenda kësaj hapësire kaq të vogël, subhanallahu të koduar në formë posaçme. Madje shikoje këtë kodin e ADN-s. Secili ka kodin e vet, interesant. Sa kodi është? Kush e vendosi këtë kod? Këtë kod gjenetik që të dallojmë prej të tjerëve. Prandaj e ke pa sot nga, nga do, domethënë, domethënë, uh, uh, uh, uh, uh, gati e tërë kriminalistika, lufta kundër krimit, ndërtohet mbi çfarë, mbi gjurmë, zbulojnë gjurmët, u kry, e gjetëm, mirren gjurmët, pse, po se dallojnë, dhe Allahu po e thërret njerin me thonë që, kush i boni këto, Ti din se ki për të qërë botë. Andaj ti po menon se Allahu nuk ka fuqi me të rikthy, pasi që të ka kriju, ti e din që nuk ka qishtu. Ti e din. Andaj shikoni kët kët grumbull goditjesh, don ti e din, ti kështu ti menon, aktivizoja shpirtin qortues, aktivizoja natyrshmërinë, zgjoja ndërgjegjen kështu me radhë. Pastaj Allahu tebareke ue teala thot, Bel yuridul insanu li yafjura amama. Ktu është problemi me njerin. Po qetu telashja. Po nuk ka telashe te argumentet. Po nuk ka telashe te faktet. Po nuk ka telashe te dilemat. Jo më. Allahu po thotë unë po të betohna për diçka që as kam nevojë m'u betu. Se Allahu ka fuqi me të ringjall. Se Allahu ka me të ringjall. Se është e arsyshme dhe e logjikshme që njerëz të marrin shpërblimin meritor dhe dënimin meritor. Nëse në dunja ka shumë njerëz që kanë bu krime, s'kanë marrë as minimumin e dënimit meritor. Dhe ti din shumë mirë se nuk mund të përfundon gjithçka kështu. Ti mendon se si bëhet ringjallja ndërsa Allahu të po tregon ditë për ditë me gjurmët e tua, me frymëmarrjen tënde, me trunin po tregon se Allahu tebareke ue teala është i gjithfuqishëm. Dhe të kthen qysh ke qenë. Pasi që të ka sjell e nuk ke qenë. Po mirë, masi s'qenka për dilema, problem. S'qenka dilema argumente. Çka ka problemi? Ku është problemi i këtij njeriu? E surja al-Qiyamah flet për njerin. Dilemat e njerit. Edhe surja pas Kijames, o surja Insan, flet për insanin taman. Ku është problemi? Bel juri, Allahu thotë bel, nuk janë këtu problem. Jo, jo, argumentet, fakti, jo, më. E ku është telashja? Juridul insanu li jefxhure emameh. Problemi është se njeriu don me konë, Don me bo jefxhure emameh. Kjo jefxhure emameh, ta me bo gabime para vetës. Përkthimi shpejt, po, jo, du me kuptu pak më drejt. Në pjesën e fundit e surës Al-Qiyama, Allahu tebareke ue teala e bën një pyetje. A mendon njeriu se kena me e lon suda? En jutreke suda. Çka o Suda që ka lidhje me këtë pjesën këtu, që është problemi i njerit. Suda, sikurse ka thonë imam Shafiu Rahimullah, tek shumica e dijetarëve, gati është edhe unanimitet e, e njohësve të Kuranit të mëhershëm se, Suda është të braktiset njeriu pa kërkesa. Çka është? Njeriu don që Allahu m'ia dhon jetën, m'ia dhon Allahu shëndetin, m'ia dhon Allahu begatitë, pastaj me lon të lirë, me bo çka don, e qysh don, pa obligime, pa ndalesa. Qe kjo a telashja. Njeriu e kërkon një farë lloj lirije, po që ai menon se është liri, por kjo liri nuk ka të boj asë me kuptimin e besimit, nuk ka të bëjë as me kuptimin e logjikës, nuk ka të bëjë as me kuptimin e natyrshmërisë. Jo, ngase logjika, besimi dhe natyrshmëria funksionojnë perfekt në bashkëpunim njëra me tjetrën. Kush ma prish bashkëpunimin? Kush? Elementi destruktiv i jashtëm që është epshi në bashkëpunim me shejtanin. Kur këta bohen më të fortë, shkaktojnë përçarje. Dhe njo thotë, logjikisht s'po merr rrugë. Jo, logjikë, nuk ka pun logjike, o pun epshi. Të është përzi epshi n'logjikë. E ti menon se o logjika. Ngase kur e shikojmë, për shambull, për një punë t'caktume, pse njerëzit realisht bëjnë beteja për to? për t'i garantu vetës një lloj komoditeti n'punë të këqija. Ai dikush thotë, po njeri bën punë të këqija edhe vet, pse mos ka më të jap llogari? Jo, nuk ka punë llogarie. Është punë problemi të brendshëm. Nuk ka mundësi me u kënaq njeri me një punë të keqe, kur përderisa ndërgjegjja e han përmrena. Po s'munesh me u kënaq. Paramendo, për shambull, një shambull kërë. Je duke e shiku një film, shumë interesant, dokumentar, Ate që të vetë Allah, mërana, e natyrshme kjo punë. E çka i met këtij njeri? Mohoje kiametin. S'ka kiamet, kush erdh prej atit, kush u ngjall? Në mënyrë që t'i fik të gjitha zërat që s'e lojnë rahat sipas tij, m'u kënaq në kët dunja. Ndaj ka njerëzit edhe këshilluesit për të mirë, e kënë të bezdisshëm, që e alë kjo tash. e që, që tash, kjo kësit vjen kënë të haram e kjo punë. Pse i pengon me haram? I pengon, pse i pengon me kënë haram? Po, ja prish, ja prish rahatin, konformitetin, që don me kriju rreth vetvetes për m'u kënaq, për m'u kënaq në fali, në haram caktum. Po mirë, ti mund të mund këti i bezdisshëm ky sen, po kjo nuk e ndrron realitetin kjo. Prandaj shikon njeriu pranon që, kjo është, kjo është e, ajo analiza kuranore për njerin e mrekullushme. Njeriu për me realizu një epsh caktum, është në gjendje, është në gjendje të gjithë shokët e vet, që i ka po thom kushtimisht, që punojnë për të mirën e tij, me i dëbu, veç mos me ia prish rahatin e timit që do me e dhez, me mëkatin e caktuar që do me e bo. E mohon Allahun Tebareke ve Teala. Pse e mohon Allahun Tebareke ve Teala? Me çfarë argumentesh? Veç se nuk do me pas ngarkesë, Zoti ka thonë, Zoti, s'pe pe mohoj Zotin. Paramendo, Kjo sikur është një njeri, për shembull, me shembull, normalisht, veç sa me kuptu. Njeri e din që ka kamera. E din që ka kamera. I, kamerat në qashë qërë për ishe, e din që. Por kamerat po i bëjnë telashe, no. Po i shkaktojnë problem, s'mun po bën çka po don. Po Se po është mbikëqyrje. Thotë, s'ka kamera, dhe. Çka kamera? Ku janë ato kamera? e din që ka kamera. Po për me konë më rahat, i mohon kamerat. E din që nesër, kanë me ia nxjerr inçizimin. Kanë me kallzu, a e din? Por thotë, bile s'paku, t'i harroj që jon kamerat, t'knaqna bile s'paku. Edhe pse vje, koste e manë, punë e madhe. Po kësë është logikë shumë, kjo nuk është, nuk është normale. Kjo. E Allahu thotë, li jefxhure emameh, Domthon që realisht të lëshohet në epshe, fuxhur, në mëkatim, në liri të pakufizuar me kërkesat e Allahut Tebareke ve Teala. Ai konsideron njeriu fatkeqësisht se ë udhëzimet e Allahut s'pe lojnë rahat në jetë. Edhe ju krejt haram, haram, haram. Në spelen, spelen rahat. E çka është rrugdalja? Mohoje. Jo more, rrugdalja është mun me kqyr ka dal. Allahu po të thret në analizë të logjikshme, në, në, në aktivizim të ndërgjegjes tonde, për me i analizu ato, jo në injorim të kësaj me rëndësi, me i fik dritat, edhe tani Pse është terr unë e bëj çka du. Po ti në terr mund të bëj do duket prap. Errësira nuk e mshef krimin. A ta mundson për momentin po, apo nuk e mshef krimin. E ka me u pa. Po dojnë kështu me bo. Prandaj Allahu po i thot. Dhe nga ky injorim, paramendoni, kalon në tallje. Jes'elu ejjane jeumul kijame. Kur kijameti? I kova, kur desa? Paramendoni, tallje. Don m'u tall me, domethonë, ditën e gjykimit, don m'u tall me, domethonë, me, me, me e, ato çka Allahu tebareke ka thonë në Kuran. Dhe dëshiron që të jeton në një injorim total të të vërtetave që ai realisht në qoftë se punon sipas udhëzimeve të natyrshmërisë, i dëgjon zërat e ndërgjegjes, e përdor logjikën e pastër të pandikuar nga epshet dhe interesat e caktuar, dhe i ndjek udhëzimet e Allahut tebareke ue teala, patjetër që mbërrin tek kjo vërteta. Mirëpo injorimi i tërë kësaj veç për një epsh. Është e tmerrshme. Prandaj Allahu xhel-le ue ala na mëson se nuk është problemi gjithmonë. Mund të ketë raste, po, por zakonisht nuk është problemi i njeriut në mohim për shkak se ka gjetë fakte për të mohuar. Jo, por ka gjetë interes për të mohuar. E kjo dallon. Të gjesh fakte dallon, a të gjesh interes dallon. Nuk mund dikush që të sjell argumente të bazuara, të pranueshme se nuk ka zot. Nuk mundet me sjell. E pamundshme është. Nuk ka mundësi. Ngase me qatë logjikë që ai don me argumentu, kinëse, këtë mohim, realisht gjithçka zhduket. Kurgjo mo s'ka kuptim. Kurgjo s'ekziston. Ngase gjithçkafi është e ndërlidhur me ekzistimin e Allahut tebareke ue teala dhe me adhurimin ndaj tij. Gjithçka. Prandaj s'ka logjikë. S'ka argumente, s'ka fakte. E çka ka? Po ka interes. Nuk ka mundësi të nderuar. Nuk ka mundësi e pamundshme është. Që shkenca e mirëfilltë, zbulimet e mirëfillta, të ndërtuara në fakte, në, në, në, në, në, në argumente, logjika e shëndoshë, e pastër, e pandikuar nga egoja dhe nga epshi, e pamundshme është, e pamundshme është, që kjo shkencë ta rënon besimin. S'munët. Nuk munët. Përveç atëherë kur shkenca shndërrohet në interes. Dhe synohet me te, diçka përtej shkencës. Kjo është pastaj temë tjetër. Përtej shkencës, po. Të arsyetohet mënyrë e caktuar e të jetuarit, të arsyetohet ku e di çfarë tjetër, po. Ngase besimi ia prish komoditetin. Shikoni, Shuajbi a.s. Pejgamberët e Allahut, kur kanë ftuar popujt e tyre. Don, popujt e tyre, domethënë, kanë kërcënuar pejgamberin, dhe pasuesit e pejgamberit, se kena me ju nxjerrë prej këtuhit, Na kena me ju largu prej këtuhit. Qysh me ju largu prej venit tonë, po kjo toka jonë është. Na bashkë jem këtu. Pse? Innehum unasun, jetetahherun. Ju jeni njerëz që po pastroheni. Ju, ju po e pastroni mendjen e juaj, e, gjuhën e juaj, trupin e juaj. Pastaj kjo pastërti po na pengon neve. Ngase po e shpërfaq ndytësirën tonë. Andaj po na pengoni. E kjo është problem. Sikurse e kam përmendë. Është problem kur pastërtia e dikujt, domethënë e shpërfaq ndytësinë e dikujt. Kur puna e dikujt e shpërfaq papunën e dikujt. Atëherë ky i dyti ose do të pastrohet e bëhet mirë, ose nga papuna kthehet në punë, ose përdor tashmë luftë kundër tij duke akuzuar dhe shpifur që ta arsyeton gjendjen që e ka Por jo që ta argumenton. Dallon me arsyetu, për interes dhe me argumentu. Pra këto janë që, që, që, që Allah po na mëson, t'i kthehemi vetes tonë, këto argumente, këto fakte nuk janë të kthyera kundër askujt personalisht. Allahu po i flet njeriut, se Allahu e ka krijuar, dhe Allahu e njeh më së miri, e po i thotë Allahu tebareke ve teala. Mos, mos e prish jetën, mos moho fakte, Mos refuzo argumente. Mos e mbyt veten tonde, ndërgjegjen tonde, natyrshmërinë tonde për një interes të caktuar, për një epsh të caktuar. Ngase është kalimtar, ai shkon. Madje nuk ka rahati në të, ngase nuk përputhet me logjikën tonde, nuk përputhet me mendjen tonde, nuk përputhet me natyrshmërinë tonde, nuk mund të gjesh rahati në të. Pa e kanë provu njerëz me gjetë rahatinë, lumturinë pa besim, po ku janë? duke tentuar që të zavendësohet besimi në Allahun tebareke ue teala. Me gjëra që nuk mundën, nuk i ka bo Allahu për m'u zavendësu, e pamundshme, s'mundesh. Çka Allahu ka vendos rregulla, ti veç ki me ju bind, po s'mundesh me, me, me, me një, nuk mundesh. A ke mundësi për shambull që Të dëgjosh me sy, a mundesh? Me i mshel veshtë, me pa me dëgju me sy. Po nuk mundesh. Po nuk mundesh se Allahu xhel-le ue ala ka vendos që shqisa e të pamrit të realizohet përmes syve. Kjo rregull është. Dhe nuk mund të zavendësohet kjo me kurgjë, absolutisht. Nëse njeri për shambull është, është i sprovuar me verbni, nuk sheh, Allahu ia lehtësoftë. Nuk ka mundësi që të intervenohet. A mund të themi pra, në vend të syve po ia shtojmë një dorë. Dy durt i ka me punu, e këtë dorën e tretë e ka me pa me të. A mundesh me zavendësu? Po nuk mundesh, Allah. Shiko, Allah, që në argumentet, nuk mundesh. Ose me ja, me ja mbjell një vesh të tretë. Nuk mundesh. Domethënë dy veshë i ka me, me ni se po nin mirë, veshin e tretë po ja vendosim që të sheh se sytë s'i ka. A mundesh me bo këtë punë? Po nuk mundesh, me, po nuk mundesh. Nuk mundesh për shambull gojen që është me bo. Nuk mundesh durt, asgjë, gjithçka e ka funksionin e vet. Ose ka m'u përdor, ose s'ka zavensim. Nuk mundesh. Prandaj zemra don Allahun. E ka kriju Allahu që ashtu. Natyrshmëria don Allahun. E don Zotin e vet more. Krijuesin e vet e don, normal e don. Logjika thrret ka Allahu xhel-le xhelaluhu. Ka shpallja e Allahut tebareke ue teala. Injorimi i këtyre thirrjeve Shkelja mbi ndërgjegje, mbi natyrshmëri, duke tentuar me zavendësu me diçka tjetër, i ngjan përpjekjeve për zavendësim të syve me vesh. S'bëhet kurrë ajo punë. Prandaj shikoj sot bota, në kuptim begatie, kemi shumë begati. Kemi shumë, kemi shumë materializëm. Mirëpo, edhe që nuk don kjo shumë debat, që ky materializëm i madh sot që kemi, Ky materializëm i madh? A e ka rrit edhe lumturinë tamam sa ka materializëm? Jo, aptën. Jo. Pa po tregohet se është materializmi, është pjesë me rëndësi e jetës tonë, por jo me zëvendësu besimin në Allah. E pamundshme. Dhe ashtu njeriu gjithë këto manovra i bën të mohimit e të refuzimit për disa kënaqësi të caktuara, po nuk mundet me u kënaq. Fa idha bariqa al basar wa khasafa al qamar Përgjigja është me ngjarjet e kiametit. Fa, kjo fa arabisht thon fa al fujaia, befasuese. Ti duke u tall, Allah kjo është e mrekullueshme atë në vëzhgim. Njeri duke u tallë, duke u bo mas mëkate, fe, vdekja, befas, fe, fujaia, në gjuhën arabe ka, ka shkronja që për, për, për befasi, fe, Ma kiamet se mos mujt me u pendu nuk ka. Mshelet. Dhe Allahu tebareke teala iu ka përgjigj kësoj pytje provokative, kësoj talljes njeriut. Për shkak të epshit tij ka thon, e kupton ti përgjigjen kur të shtangen sytë. Po. E kupton. E kupton dhe ma mirë pastaj kur shkatrrohet dunjaja komplet. E pastaj E sheh njeriu jeume idhin, atë ditë e sheh njeriu ma kaddeme wa ma akharr, çka ka bo e çka s'ka bo, e ka mujtë me bo, krejt i sheh aptën. E fillon me u arsyetu, e me kërku, ejnel meferr, ka me ik, ka me ia majtë, kella la vezer, sad s'ka me ik, ka ja s'ka më me ik. Allahu ta ka mundësu me ik në dunja, nga argumentet, nga thirrja e Allahut me ik e me mshel veshët, ke pas një far ikje të kufizuar me dikon, dunja ke mujt. Ama sad ila rabbika yawma idhin al mustaqar, sad dal para Allahut s'ka ikje sad. Edhe Allahu thot pastaj belil insanu ala nafsihi basira wa law alqa ma'adhira. I din njeri punët e veta boll mirë, e din çka ka bo boll mirë, por fillon prapë me u arsyetu, thëmë. Prapë njëjtën logjikë do me përdor edhe ditën e gjykimit. S'kom ditë, Allah, Zot, s'kom ni, e këta hoxhallarë s'na kanë shpjegu, Allah, s'na kanë mësu që kanë mu. Tenton me gjetë arsyetime, s'e ka ditë, s'më kanë tregu, Allah, Zot, e din ti shumë mirë, e t'i kishe ndjek udhëzimet e natyrshmërisë, e ta kishe respektu menjën tënde, e t'i kishe ndjek mësimet e mija, shpalljen që e kom dërgu në tokë, nuk kishte me t'ardh puna sot kështu avdo. Ku janë knaqsitë? Ku janë mirësitë? Ku është epshi? Ku është konformiteti që ke kërku? Ku është lumturia? Gjitha ka shkuar. Prandaj, njeriu ngutet, e nxiton, e i don gjërat e ngutshme. Pra du me përfundu këtë sure, të nderuar vëllezër e motra, me një, me një nyje lidhëse të këtë sures, që këtë shpjegim që e bona, domethënë, uh, uh, lidh me këto ajete, e pse ajetet pasaj në vijim, Allahu flet për uh, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mënyrën e marrjes së Kur'anit se nganjëherë është ngut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngut nganjëherë me marr Kur'anin se mos po harron Allahu i ka thon mos u ngut ti na ta zbresim na të bojna me rujt mos u ngut ai nga dëshira që sa më shpejt me shku me ja shpjegu njerëzve këtë që ka zbrit Mos po udhëzohen, mos po kthehen. Allahu ka mos u ngut. E pse kjo mos u ngut ka shumë shpjegime. Pastaj Allahu thot kella bel tuhibun al ajila. Prap kalon në në në temat e njerit. Mas pejgamberit thon, prap thot. Përnime se tuhibun al ajila. Ju doni shumë atë të ngutshmen. Menjëhershmen. Doni menjëherë me me me dunjan me bo xhenet, po s'bohet. Wa tadharun al akhira. E doni të ngutshmen, të përkohshmen e braktisni ahiretin. Këto probleme. Andaj Allahu flet për ngutimin, për nxitimin, që është problem edhe në Kur'an Allahu thot wa khuliqa al insanu ajula njeriu është i tillë që ngutet. Pra ka ardh feja me e frenu që në mënyrë të ngadalshme, jo të vonuar, po të ngadalshme, e të matur, t'i bën punët, t'i analizon punët. Mos e ngut, mos e ngut një knaqsi, se këtu në dunja nuk ashtë, dunja është rruga për te knaqsia e përjetshme. Do harame që po i bën dunja, në emër të knaqsisë, mos u ngut, Ngase ngutia t'i hup begatitë. Andaj Kurani na bën të matur, na bën të urtë. Na mëson domethënë si t'i qasemi gjërave në jetën tonë, ta kuptojmë jetën, ta kuptojmë se jeta ka qëllim, e ka kuptim. Dhe se, domethënë, bashkëpunimi mes natyrshmërisë, e ndërgjegjes, e logjikës, e arsyes, e besimit në Allahut e shpalljes është ai që i garanton njeriut një farë lloj kompaktësie, një farë lloj kompletimi dhe qetësie shpirtërore, ngase të gjithë realisht i shërbejnë tjetrit. Ama ku ka kaos e ka konflikt, nuk ka rahati aty, nuk ka qetësi. Prandaj Allahu tebareke ve teala flet për këtë kompaktësi, Edhe po na thotë se nxitimi e ngutia shkakton probleme, e shkakton, domethënë, dëshpërim, e mjerim, ndërsa ai që nuk ngutet, ai që me maturi, e me argumente, e me fakte, i trajton gjërat, me lejen e Allahut të madhëruar, edhe në dunja është i kompletuar, por edhe në botën tjetër i shpërblyer, po edhe i kompletuar. Dhe ky është betimi që Allah e bën dhe ky është shpirti qortues. Dhe këto janë argumente që Allah i sjell. Dhe kjo është arsyeja pse njeriu ik. Por edhe kjo ikja e tij prej Zotit është shumë e përkohshme. Do të kërkon prap dikund me ik, po i thot, nuk ka ikje më. Sot detyrimisht para Allahut ki me dalë. Meqë nuk deshe me i dalë me dëshirë, e vullnet, do t'i dalësh i detyruar në gjykimit. Prandaj ne lusim Allahun e madhëruar që Allahu të na udhëzon në rrugën e drejtë. Lusim Allahun e madhëruar që Allahu të na mundëson që me të vërtetë ta mbajmë funksionimin e ndërgjegjes dhe ta mbajmë të shëndetshëm, funksional në bashkëpunim me logjikën e arsyen e shëndosh, në shërbim të besimit në Allahun tebareke ve teala, përmes udhëzimeve të shpalljes, që gjithmonë ta kontrollojmë vetveten, edhe ta qortojmë kuptim pozitiv, se gjithmonë mund të bëjmë më tepër, mund të bëjmë më shumë, e mund të bëjmë më mirë. Që të ruhemi nga mendjemadhësia, e nga vetëpëlqimi, e nga shumë, e shumë, e shumë vese tjera të këqia. E kur kështu jemi të orientuar, të nderuar, dhe kështu jemi të kompletuar, dhe kështu funksionojmë, Me lejen e Allahut, me lejen e Allahut, dita e gjykimit për neve është dita më e mirë e mundshme. Dita më e këndshme, dita më e lumtur, meqë atje i shohim rezultatet reale të punëve tona dhe marrim shpërblimin komplet, tamam, qysh i takon një njeriu të mirë, një besimtari, besimtare. Përndryshe, edhe dunjaja është e parehatshme, Por kurrë s'është kjo para atij, çka është para atij ahiretit Allahu na faltë në qoftë se tek Allahu shkohet duke injoruar këto fakte, duke duke duke shkelmuar këto argumente në emër të çkafit, jo në emër të logjikës, se s'ka logjikë. Jo në emër të ndershmërisë, jo, po në emër të epshit, interesit, materializmit, kojtës, lakmis e kështu me radhë. Prandaj të mendojmë për jetën tonë. A jam vlen për të me hup njeri vetë në vetë? me humbë jetën e tij dhe me humbë shansen e madhe dhe ideale për t'u kënaqë në dynja i kompletuar, i qetë e rahat dhe për jetuar i shpërblyer dhe i ngritur tek Allahu tebareke ue teala. Kjo është ajo që ka me suren Al-Qiyama, në kuptim pjesës së parë, normal se nuk kemi komentuar komplet surën, por atë pjesë që ka të bëjë me betimin dhe disa gjëra që ndërlidhen me këtë betim. Zoti ju shpërbleft. Faleminderit shumë për vëmendjen, për përcjelljen dhe lutjet që po i bëni, komentet e vazhdueshme dhe inkurajimet e vazhdueshme. Ju jam mirënjohës për gjitha këto. Zoti ju shpërbleft. Allahu na takoftë gjithmonë në hajre e të mira. E deri në takimin e ardhshëm. Selam alejkum wa rahmetullah.